Dwi'n trio siarad. Dwi'n gwrando, ar y gwythau ar y wefan Say Something in Welsh now. Mae'n cwrs da. Mae'n cwrs da iawn. Ond <laughs> mae'n anodd i siarad. <laughs> dwi'n dwi ysgrifennu Cymraeg uh, iawn uh, ar ôl y cwrs mynediaid, ond uh, dwi'n trio siarad a dwi'n anghofio lawr o geirau. Ond dwi'n trio. Heddiw, es i i'r cinema gyda ffrind i weld ffilm. Welais i uh, ffilm Star Trek newydd. Mae'n uh, Mae'n cyffoes Ar ôl y ffilm, es i am drew a boes y môr. Mae'n nais nice iawn. Roedd y tywydd yn braf heddiw, ond wyntog. Ges i coffi a cacen yn y tu bwyta gyda ffrind hefyd. Cyrraeth i ar boes yr amgueddfa, ond roedd e'n cael. Dwi'n hoffi yr amgueddfa yn Abertawe. Dwi'n hoffi yr awlen. Mae awlen, mae enw yr awlen yn uh, Robin Goch. Mae'r awren yn hen, hen. mae awren o 1996. Awren, hen awren, hen. a dwi'n uh, hoffi, mae'n fynnau nai yn hoffi'r amgueddfa hefyd ond uh, mae'n mae'n hoffi uh, amgueddfa eraill gyda fy mymi. Mae'n ddweud, dwi eisiau mynd i weld y mymi eto i fi.